وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dhe përmendëm se nuk është për qëllim domethënë kitabu teuhidi se vetëm kjo që ka hoxha ka përmledhë dhe teuhidi është i përmledhë në këtë liber në atë kuptimin që teuhidi mësohet veç prej këti librit më njërë absolute kjo nuk është për qëllim edhe kur e kemi lavdëru këtë liber kemi thonë për shkak ajeteve dhe haditheve të cilat i ka përmledhë hoxha prej haditheve të sakta dhe ajeteve të Allahu xhelle ve ala kur na i ka përmledhë me një vend dhe na i ka na ka tregu edhe na ka ba me shenjë nga ajetet ma të rëndësishme të cilat i kanë zbrit Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem ngase prej parimeve bazore dhe themelore të fejes ton janë wa alejkum selam wa rahmetullah prej parimeve themelore të fejes e cila i ka zbrit Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem është se ata prej cilësive më dallueme çka i kanë është se ata kapën për ajete dhe fjalë të pejgamberit sallallahu alejhi o sellem. Domthon në mënyrë absolute feja jonë është e bazuar vetëm mbi ajete dhe hadithe dhe çka ven ndesh me ajetet dhe hadithet ajo është e refuzuar edhe nëse vjen prej kujtdo që vjen ajo është e refuzuar. Andaj porosia më e mirë për çdokënd është që m'u kap për fjalët e Allahu xhallahu ala dhe fjalët e pejgamberit sallam dhe me i studiu mirë dhe me u ndal me i nxjerr kuptimet që ka dashtë Allahu xhalla uala me na thanë neve nëpërmjet fjalëve tina, ngase s'ka fjalë më të mirë se sa fjala e Allahu xhalla uala, ngase Allahu shumë ajete ka thanë, wa men asdaqu min Allahi hadithe, edhe a ka dikush ka folë ma drejtë se Allahu, Allahu ban pyetje, domthon përgjigja është s'ka në mënyrë absolute, a mundesh me krahasu fjalën e Allahut krijuesit të qiellit dhe tokës me fjalë të dikujna, Asesi, andaj disa prej dijetarëve kanë thanë qe kur e kanë diskutu temën pse njerëzit nuk kanë bereqet në davet, kanë thanë se ata nuk bajnë davet me ajete, me fjalë të Allahut, po i shtojnë edhe i shpeshtojnë fjalët e tyre. Andaj kur dush me ba dikan davet në thirrjen në fenë e Allahut xhalla u ala, mos i shpejto, mos i shpeshto fjalët e tua, po shpeshtoji fjalët e Allahut edhe fjalët e Pejgamberit alejhi selam, në këtë mënyrë kije Bereqet. Kena met te fjala e hoxhes kur e ka prun fjalë Allahu xhalla ve ala, Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum. Ajeti njëqind e pesëdhjetë e një i surës Al-An'am. Hoxha e ka pru këtë ajet dy herë. E ka pru tash vazhdim ku kena mbet na dhe pastaj e ka tregue rëndësinë pse e ka pru këtë ajet. Abdullah ibn Mes'udi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Një prej shokëve të Pejgamberit alejhi selam i cili ka qenë shumë i dijshëm, shumë i dijshëm në fejen e Allahu xhalla u ala dhe ka thonë Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu anh ka thonë kush do me lexu testamentin, porosinë e Muhammedit sallallahu alejhi u sellem dhe nënshkrimin e tina ka thonë le t'i lexojë tri ajetet të surës El-En'am njëqind e pesëdhjetë e një, njëqind e pesëdhjetë e dy, njëqind e pesëdhjetë e tre. Këto tri ajete kanë një rëndësi shumë të madhe në librin e Allahu xhalla u ala. Andaj edhe hoxha e ka prue dy herë. E ka pru një herë si ajet, pastaj e ka pru për së dyti bashkë me fjalën e Abdullah ibn Mes'udit radhiyallahu an. Çka ka thonë Abdullahi, kush do me, le, me ditë dhe me lexue porosinë e Muhammedit, të fundit, Porosia më e vlefshme njeriu e le në fund të jetës, kur vdes. Andaj ka thonë kush do me lexu le të lexojë këto tri ajete. Edhe na me lejen e Allahu xhalla uala kena me i lexu edhe kena me i shpjegu nga pak. Dhe keni me pa se në këto tri ajete thuajse Allahu xhalla uala e ka përfshi krejt fejen e tina. Andaj është e mirë, pothuajse edhe obligim që muslimani m'u ndal në këto tri ajete dhe vetë dhe me i lexu dhe m'u mundue me i kuptue. Ka thonë Allahu xhalla u ala, Kul tealau etlu. Ka thonë Allahu xhalla u ala, thuaj, o Muhammed. Në Ku, thuaj, në Kuran gjithmonë thuaj, është për qëllim Muhammedi, sallallahu alaihi sallam. Thuaj, ti, kujna, umetit tand. Besimtarëve thuju ti kështu. Edhe Ti çka duhesh si besimtar, ndalu ndëgjo. Çka po do me thonë tash Allahu xhalla u ala? Ka thonë, kul tealau etlu, thuaj ejani këtu. Allahu xhalla u ala thotë, thuju atyre ejani këtu. Etlu, t'ju lexoj unë, diçka juve. Çka t'ju lexoj? Etlu ma harreme rabbukum. T'ju lexoj se çka ju ka ndalu juve, Allahu xhalla u ala. Zoti juve. Çka ju ka ndalu juve, Zoti i juve. Andaj, këtu është, pse Allahu xhallahu ala ka thonë ta'alau, ejani këtu, për me tregu se është diçka shumë e rëndësishme. Allahu xhallahu ala u thotë njerëzve nëpërmjet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ejani këtu ndëgjoni se çka ju ka ndalu juve Zoti juve, ngase duni me di çka ju ka ndalu Zoti juve që t'i, t'i shmangni asajna. Etlu ma harrama rabbukum alejkum. Çështja e parë, të cilën e ka përmendë Allahu xhallahu ala, ale pas fjalës alejkum, çka ju ka ndalu juve, ka thonë ella tushriku bihi shay'an. Që në mënyrë absolute mos t'i bani Allahu xhallahu ala shirk. Na përmendëm se tauhidi, njësimi Allahu xhallahu ala dhe largimi nga shirku është prej çështjeve më mëdhështore e cila i ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe është çështja më madhështore e cila ki me u pyt, edhe është çështja për të cilën Allahu ka kriju qiejt dhe tokën dhe gjithçka çka shef ti në këtë dunja. Andaj gjithë dunjaja sillet rreth dy dy këtyre dy çështjeve. Allahu xhallahu ala në një ajet ka thënë Khasmani ikhtasamu fi Rabbihim. Khasmani. Dy armiq janë armicuar. Dy, pastaj ka thënë janë armicuar në shumës. Njëherë ka përmend dy, pastaj shumësin. Pse? Ngase njerëzit n'dunja ndahen veç dy kategori, pa marrë parasysh se ndahen me nga kënde tjera shumë nacionalitete tjera, kombe, ngjyra, raca kështu me radhë, mirëpo esencialisht ndahen vetëm dy, ata çka i besojnë Allahut dhe ata çka s'i besojnë. Ngase kështu kanë me u gjyku ditën e gjykimit, Kështu gjykohen te Allahu xhalla wa ala, kush ka besu dhe kush s'ka besue. Andaj, Allahu xhalla wa ala ka thonë, e para, ella tushriku bihi shejen. Allah ja ka nisë me këta. Mos gaboni me i ba kërkujt asnjë send Allahut shirk. Mos gaboni me i ba asnjë send Allahut shirk. Edhe besimtari kështu duhet me ja nisë me atë çka ja ka nisë Allahu. Mos i bani Allahut shirk. Kjo është çështje shumë e madhe. Me i ba ju Allahut Shirk. Siç ka me ardhë dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gëzim madhështor për atë që ka vdes edhe s'i ka bo Allahut shirk. Për atë që ka vdes dhe s'i ka bo Allahut shirk. Alla tushriku bihi shay'an. Mos gaboni me i bo Allahu xhalla wa ala aspak shirk. Pastaj çka ka thon? Porosia e dytë, wa bil walidaini ihsana. Dhe me dy prind të juve sillnu mirë. Dhe me dy prind të juve sillnu mirë. e ka bashkue largimin prej shirkut, ndalesën prej bamit shirk menjëherë me sillnu me me prindit mirë. Sillnu me prindit mirë, nga se haku i prindit është shumë i madh. Nga se haku i prindit është shumë i madh nga se Allahu xhallahu ve ala ashtu e ka caktue, që prindërit me pas hak ndaj tyje, nga se ato të rritin edhe kujdesen edhe kanë gajle vazhdimisht për ty, pos ku ka Allahu xhalla uala ka ndalue me i ngu ata. Në përgjithësi ata ndëgjohen çka përputhet me urdhrat e Allahu xhalla uala. Pastaj ka thon wala taqtulu auladakum. Dhe mos i mbytni fëmijët e juve. Mos i mbytni fëmijët e juve. Pse se ka qenë te arab zakon me myt fëmijë. Pse i kanë myt fëmijt? Nga se nja janë frigue prej varfrisë. Janë frigu prej varfrisë. Ata pasanikat ka, që kanë pas pare, kanë thonë nëse i rujna mundet, ekziston mundësia, rreziku me hup këtë pasuri. Andaj ma mirë myte. Ata çka jan kon fukara kanë thonë kjo hala ma shumë na e shton Fukarallëkin, nëse je dy atëherë bëhen tre, edhe kështu ja ju ka lind ideja prej shejtanit me i myt fëmijët. Edhe e dyta, a kon prej turpit. Te ata a kon turp me të lind vajzë. Vajzë me të lind a kon turp. Andaj e kanë myt. Andaj Allahu xhallahu ala ka tregue se idha bushira ahaduhum at kur përgëzohen ata me diçka çka Allahut ja përkatësojnë, e prish fytyrën. Ata e kanë pas, kanë thonë Allahu ka çika. Allahu është i madh prej asaj çka e thojnë. Kur ju ka lind këtyneve çikë, ka prish fytyrën. Allahut ja ka përkatësue vetë s'e ka dashtë. Allahut ja ka përkatësu edhe vetë s'e ka dashtë. Andaj Allah, Allahu xhalla uala ka ndalu, wala taqtulu auladakum, mos i mbytni fëmit e juve, mos i mbytni fëmit e juve, min im lakin, Nga friga e varfërisë. Nga friga e varfërisë. Pse? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. A nuk jemi na që ju furnizojna juve me, me haje dhe pije? Po. Po na i furnizojna dhe ato. Nëse ju japmi juve, ju japmi edhe ata, edhe atyre. Mos i mbytni ju. Nëse ju japna juve me hangër edhe atyne japna. Andaj s'ka nevojë me mbyt fëmijën. Kjo është porosia të cilën Allahu xhallahu ala i ka porosit njerëzit. Pastaj ka thënë wala taqrabul fawahish. Dhe assesi dhe assesi mos ju afroni amoralitetit. Gjërave të ulta, gjërave të cilat kanë me bo me me amoralitet, ndytësi, në gjëra, domthon, të cilat ja njollosin njeriut edukatën e lartë. Se një besimtar i ka në natyrshmërinë e pastër xhelozi, dhe ka edukatë të lartë. Andaj kjo edukatë ekziston, esenca e kësaj edukate ekziston edhe te laviri. Si? Nga se s'pranon mi thonë lavir. Nëse i drejtohesh me lavir, nuk e don m'i thanë. Pse? Ej more i poshtër. Edhe ai nëse e din që është, nuk don kurkush m'i thanë o i poshtër, o pis, o i ndyt. A don dikush kështu? Jo. Andaj kjo është esenca e njeriut. Pse? Ngase ekziston rreziku nëse afrohesh edhe me ra. Andaj Allahu xhallahu ala ka ndaluar edhe mjetin çka të çon deri te amoraliteti mos ju afro. Se kur t'i afrohesh, vetëm se ke ardh në humnerë me ra. Andaj ka thënë mos ju afro hiç. As mjetet, andaj Allahu xhallahu ala ka ndaluar edhe shikimin. Wa kul lil mu'mimi mu'minina yaghuddu min absarihim. Ka thënë thuaj besimtarëve le t'i ulin shikimet. Le t'i ulin shikimet. Pse? Ngase shikimi e lind dëshirën, dëshira e lind pastaj me vrapu pas asajna, edhe kjo bjen eudhubillah në ata çka Allahu xhallahu ala e ka ndalu. Pastaj ka thënë ma dhahara minha wa ma batan. Amoralitetet të cilat janë të dukshme dhe të padukshme, të fshehta, Domethënë, mundet njeriu neudhubillah me ba amoralitet haptazi. Allah e ka ndalu këtë. Po edhe fsheht, edhe kjo e ndalume. pastaj të mëdha edhe kështu me radhë duke zbrit te poshtë pastaj Allahu xhalla wala ka thënë wala taqtulun nafsa dhe mos e vrani shpirtin cilin shpirt allati harram Allahu të cilin shpirt e ka bë Allahu haram me prek atë shpirt atë shpirt e cilin Allahu xhalla wala e ka bë haram me vra illa bil hak pos me me të drejtë. Pos me të drejtë, të cilën të drejtë Allahu xhallahu ala e ka ba me shariatin e tina, pos kësajna Allahu xhallahu ala ka ba shpirtin haram, s'guxon Allah, shpirtin që ta jep Allahu xhallahu ala e run atë shpirt, e ka garantu atë shpirt, që ti mos me prek. Kjo është prej porosive të Allahut xhallahu ala. Pastaj ka thanë dhalikum, dhalik Dhalikum wassakum bih, qëto janë çka Allahu ju këshillon juve. Këto janë këshillat me të cilat Allahu xhalla wa ala ju këshillon juve. Pesë këshilla. Pesë këshilla. Në këtë ajetin e parë janë. Cila ka këshilla e parë, mos m'i bë Allahu xhalla wa ala shirk, jo me me bë kristal tauhidin, me njësu Allahun xhalla wa ala. E dyta, me u sjellë mirë me prindër. Me u sjellë mirë me prindët e tu. me u me u bo i but me ato mos me e ngrit zani ndaj atyre wa la tekul lehuma uffin Allahu xhalla uala ajet tjetër ka thënë as uff mos ju thuj a ka diçka andaj kanë thënë sahabët me pas pas diçka ndonjë fjalë ma ma të shkurt se uff Allahu e kish përmend po ska në gjuhën arabe po edhe në gjuhën gjuhë të tjera ska ma ma shumë se uff domthon lloj ankese që s'është shprehje e fjalë uff Domthon që tregon që s'je i kënaqt. As atë mos ja thuj. Pse se ja then zemrën. Ja u then zemrën. Allahu xhallahu ala e ka ndalu. E ku ka ku ka këshill ma të lartë se kjo? Ku ka këshill ma të lartë se këto? Andaj Allahu xhallahu ala mas çdo rënditjes të disa këshillave e ka përmend në fund që ju të mendoni. Të logjikoni, që ju të përkujtoheni Që ju të ruheni. Të ruhesh prej, prej sejneve çka nuk takojnë mi ba. Andaj, a, ai i cili cilësohet me këtë cilësi, edhe i praktikon këto, i, e meriton mu qujt i menqur, e meriton mu qujt i ruajtur, edhe e meriton mu qujt si njeri i cili përkujtohet. Domthon, e, e shfrytëzon mendjen e tij. E treta, mos mi vra fëmijët. Mos mi vra fëmijët. Mos mu frikësue prej rrizkut, se Allahu xhallahu ala e ka rrizkun në dorë. Pastaj mos m'iu afrua amoralitetit, me krejt llojet e amoralitetit të cilat ekzistojnë dhe mos me vra shpirtin pa hak. Mos me vra shpirtin pa hak. Këto pesë këshillat janë n'këtë ajet, të parin ajet, të cilin Abdullah ibn Mesudi tha është porosia dhe nënshkrimi i fundit i Muhammedit sallallahu alejhi wasallam. Dietar kanë thënë pejgamberi sallallahu nuk e ka nënshkruajt se këto nuk janë fjalë t'pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, këto janë fjalë të Allahut. Po pse ka thënë Abdullah ibn Mesudi, kjo është nënshkrimi i fundit? Pse ka thënë është nënshkrimi i fundit? Ngase në këta ka vdek pejgamberi sallallahu alai sallam edhe ja ka lanë vasijet umetit vet. Domthon e ka ngërthye këto, këto ajete fejen e pejgamberit sallallahu alai sallam. Pasaj Allahu vazhdon dhe thot, Wa la tekrabu malel jetimi, dhe mos ju afroni pasurijës të jetimit, pasurijës të jetimit. Pasi Allahu xhalla ve ala i përmendi pesë këshillat shumë të larta, pesë këshillat shumë të larta, pastaj filloi me atë hakun e njerëzve pak ma larg çka janë, jetimat. Pse ka fillu me jetimat? Ngase zakonisht njerëzit jetimat i anashkalojnë. I anashkalojnë. Andaj ka thënë: "Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsan." dhe mos ju afroni pasurisë të jetimit vetëm se në mënyrën e cila është ma e mira. Dijetarët kanë thanë, nuk ka thanë e mirë, ma e mira. M'u kujdes për pasurinë e jetimit, kujdestari, i cili e merr përsipër, m'u kujdes për jetimin, i cili nuk ka kush kujdeset për ta, nuk ka dikush që ja qan hallin, Allahu xhelle ve ala ka këshillu kujdestarin. Mos, mos e ban pasurinë, mos me shikue leverdinë e jetimit. Por me me e marr pasurinë dhe me me me e fut dikun ku e rrit atë pasuri, ku e rrit, po e fut nëpër tregti. Pse? Ngase ai është i vogël edhe nuk e di pasuri që i kanë lënë, fëmi, baba kur i ka vdek apo familja, ai nuk di çka me ba me atë pasuri. Kujdestari m'u kujdes. Ku është më së miri me vendos atë pasuri dhe me i dhon sa ka nevojë dhe ai në vetveti më shme, mos me shfrytëzu atë padrejtësisht. Kjo është ahsen, në mënyrën më të mirë. Hatta yablugha ashudda, derisa të bëhet i madh. Derisa të hyjë në moshën madhore, atëherë lëja pasurinë të cilën i ka met, edhe ato në tregti ku e ki fut, jepja ti ngase është i madh ai tash vepron si duhet. Kjo është këshira e Allahut xhelle ve ala. Pastaj ka thonë: "Wa awful kayla wal mizan." Dhe peshoni me të drejtë në peshore. El kejl në gjuhën arabe, arabët edhe në të kalumen ushqimet siç janë hurma dhe milli dhe orizi e kështu me radhë, elbi, janë mat me ato thesat, domethënë e ka mush një thes dhe e ka shit në atë masë. Domethënë, dhe ato janë kon kejl në gjuhën arabe. Dhe mizan është peshorja me të matme. një kile, dy kile, e kështu me radhë. Allahu xhelle ve ala për të dyja ka thënë, ve euful kejle vel mizan, dhe peshoni drejt në peshore, peshoni drejt. Suren tjetër ka thënë, vejlun lil mutafifin, mjer për ato të cilat, mutafif, domethënë, e peshon për tjetrin mangët, e peshon për tjetrin mangët. Kjo është këshilla e Allahut xhelle ve ala, peshoni drejt në peshore. Bil qisti me drejtësi. Me drejtësi. Pastaj ka thënë la nukellifu nafsan illa wus'aha. Na nuk e ngarkojmë asnjë shpirt sa ajo nuk ka mundësi me bart. Dijetarët kanë thënë, pse këta ka thënë Allahu xhelle ve ala, nuk e ngarkon asnjë shpirt përtej asaj çka nuk mundet me bajt. Pse e ka shti te këshilla peshoni drejt në tregti? Ngase Te tjerat se ka shti, veç këtu. Pse? Ngase njeriu në mënyrë absolute, s'ka mundësi me kon i drejtë. Në mënyrë precize, mënyrë precize, nuk ka mundësi me kon i drejtë. Ka mundësi ia ha hakin, pa e pa. Ai nuk e synon me ia ha hakin, me ia hongër, po ia ha. Andaj Allahu xhelle ala ka thonë, nuk e ngarkojna përtej mundësive. Mirëpo, illa us ahe. Mirëpo, maksimum ne ta jape mundin ai. Ti maksimum mundoju mos me ia hangër drejtën mushterisë. E nëse ia ke hangër edhe ti je mundu, Allahu nuk të merr përgjegjësi. Allahu nuk të merr në përgjegjësi. Ngase kjo është kulminacioni çka ti mundesh me bë. Kulminacioni çka ti mundesh me do, me bë. Wa idha qultum fa'dilu. Dhe kur të flisni, folni drejt. Dhe kur të flisni, folni drejt. Dhe këtu s'ka thonë ne nuk e ngarkojna shpirtin përtej mundësive. Pse? ngase gjuhën mundesh me mshel. Gjuhën mundesh me mshel. Nuk nuk lypet prej teje për me fol drejt peshor, ngarkesë e madhe. Nuk je ngarkuar për me fol drejt ngarkesë e madhe. Pse? Ngase për me fol drejt mjafton nëse s'di me hesht, ki fol drejt. Nëse s'di me fol hajr, atëherë fol, shuj komplet. Kul hajran au smut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ka thënë fol hajr apo hesht. A ka a ka ngarkesë? Nuk ka ngarkesë, hesht. Andaj ka thënë idha kultum fa'dilu, kur të folni, folni drejt. Pastaj ka thënë Allahu xhallahu ala wa bi ahdi Allahi awfu. Dhe premtimin e Allahut çone në vend. Premtimin e Allahut çone në vend. Cili është premtimi i Allahut? Krejt këto këshillat përpara. Prej tauhidit, bamirësia me prindët, bamirësia me fëmijët, mosafrimi ndaj amoralitetit, pajisja dhe stolisja e nefsit me virtyte të larta, duke mos e njollos me sende të ulëta, çka s'i takojnë besimtarit, as nuk i takojnë burrërisë, as nuk i takojnë edukatës së lartë, edhe kështu me radhë, duke mos e vra nefsin pa hak, me kon i drejtë në peshore, dhe me folë drejtë, Ndërsa rrugët apo rrugicat, quje si duash, këto janë të cilat janë të shumta. Andaj pejgamberi sa kur i ka vizatuar rrugën e drejtë, ka vizatuar shumë rruga, anash. Ka thënë kjo rruga e Allahu xhella ala, ka thënë këto janë rrugicat e shejtanit. Në çdo rrugë ka ka një shejtan i cili thirr kah ajo. Allah ka thënë wala tattabi usubula dhe mos i pasoni rrugicat. Fatafarraqa bikum an sabili. shtatëdhjetë e tri grupe firqaten kulluha fin nari të gjitha janë në zjarr para mendo shtatëdhjetë e tri grupe të gjitha janë në zjarr vetëm një ajo illa wahide vetëm një ajo shtatëdhjetë e dy grupe janë në zjarr edhe këto janë që ekzistojnë prezente janë shtatëdhjetë e dy grupe funksionojnë i përkatsohen umetit pse i përkatsohen umetit ngase hadithi ka thonë se tefteriku umeti Ummeti jem ka mu da. Ato s'kanë më thanë jena ummet i jehudëve, as i krishterëve, as i mexhusëve, as i ndonjë feje tjetër, kanë më thanë ne jena Muhamed, ummet i Muhammedit sallallahu alejhi ve sellem. Mirëpo pejgamberi sa ka thënë kulluha fin nari. Gjitha janë në zjarr illa wahidatan vetëm një ajo. Vetëm një ajo dhe në fund çka ka thënë? Cila është ajo Rasulullah kanë thënë? Cila është ajo? Ka thënë është ajo n'të cilën jam unë dhe shokët e mi. Unë dhe shokët e mi. porosin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj hoxha ka pru dy herë, një herë ka pru ajetin vet, pastaj ka pru, pru pap ajetin duke ja bashkangjit fjalën e Ibn Mes'udit, kush don me lexue vasijetin, testamentin, porosinë me nënshkrim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë le të lexojë këto tri ajete. Këto tri ajete madhështore, të cilat e përfshin krejt fejen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë përgjithshme, në mënyrë të përgjithshme, Ngase të gjitha virtytet e larta janë përfshi në këto tri ajetet e Allahut tebareke ve teala. Eleti alejha khatimuhu ka thënë Ibn Mesudi dhe këto këto vasijete kanë nënshkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kanë nënshkrimin e pejgamberit alaihi salatu wa salam. Pastaj vazhdon hoxha dhe ka pru ni fjalë S'ka pas mendje madhësi sallallahu alejhi wasallam wa innaka la ala khuluqin adhim. Pse Allahu e ka cilësu ka thënë ti je me një virtyt shumë të lartë. Pejgamberi i Allahut në gomar me shokët pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Paramendone çfarë modestie. Saqë njerëzit sot e llogaritin ata shumë me pa dikan e e nënçmojnë. Mirëpo pejgamberi i Allahut ka hip në ata dhe s'ka pas kibër. Fekale li dhe më tha muë, pejgamberi i Allahut. Ja Muadhu, E tedri ma hakku Allahi ala al ibad? A e din ti se cili është haku i Allahut ndaj robëve? Pyetje i ka bë pejgamberi sa. Pse i ka bë pyetje? Ngase mënyra kur e pyet dikan, ja tërheq vëmendjen. Ja tërheq vëmendjen dhe ja merr kujdesin. Unë jam tu t'tregu diçka të madhe, nuk është hajgare. A e di cila është haku i Allahut ndaj robëve? Dijetarët kanë thënë haku i Allahut. A ka Allahu hak ndaj dikujna? Jo. Nuk ka hak Allahu ndaj dikujna. Se hak është kur e ki obligim me ja ba dikujt. Kur thuj ti e ki hak ndaj këtina, çka është? Hak mora e ki, obligim. Mënyrë patjetërsueshme, dijetarët kanë thonë, këtu nuk është për qëllim se Allahu ka hak edhe e ka obligim. Mirëpo Allahu prej drejtësisë tina absolute ja ka ba vetvetes obligim. Vetvetes ja ka ba obligim. Andaj pejgamberi salem ka pyet, a e din cila është e e drejta e Allahut ndaj robëve? Atina dhe mos i bani shirk Atina. Ka thënë kjo është haki i robëve ndaj Allahut. Domthonë na si rob, çka kena drejt, çka kena hak ndaj Allahut, mora e kena me kry. Do e mos e kena me e kry, me adhuru Allahun një dhe asnjë ortak mos me ja ba Allahut tebareke ve teala. Pastaj tha, Ve hakul ibadi ala Allah dhe haku i Allahut ndaj robëve, që ja ka ba Allahu vetvetes hak, Kjo ka qenë zelli i madh i sahabeve, diturinë që e kanë pas, menjëherë t'ia tregojë tjetrit. A të shkoj t'i përgëzoj njerëzit, se kjo koka përgëzim i madh. Me dek njëri me teuhid, s'i bën shirk Allahut, hyn xhennet s'e dënon Allahu, të shkoj t'ia tregoj shpejt njerëzve, kale, tha Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, la tubeshirhum, tha mos i përgëzo, mos i përgëzo, fejetekilu, tha edhe të mbështeten, Të mbështeten. Çka të mbështeten? Domethonë, kur t'i tregojsh ti, se nëse ju vdisni si musliman, me teuhid pastër, kristal, dhe s'i bani Allahut ortak kurgjo, juve nuk ju dënon Allahu. Kjo është vlera e teuhidit shumë e madhe. Vlera e teuhidit shumë e madhe, nëse e takon Allahun ti, dhe s'i ki përshkru asgjo shok, Allahu xhel-le ve ala, Allahu ka thonë, ja ka bo vetvetes obligim, mos me të dënue. Mirëpo pejgamberi alejhi selam tha mos ju trego që të mbështeten. Pse të mbështeten? Ngase pejgamberi salem u kon i zellshëm se teuhidi ka hake. Prej teuhidit është edhe me i lan gjunahët. Me i lan gjunahët. Pejgamberi salem ka pas frikë se nëse njerëzit e kuptojnë këtë realitet, atëherë e morin një shpresë të madhe edhe i i zvogëlojnë gjunahët, që s'janë në kufër, nuk janë shirk. Nëse thonë Unë nuk jam tu bo shirk Edhe unë e kam të garantume Prej hakut Allahut xhel-le ve ala Që unë s'i baj shirk Allahut Edhe i zvoglojnë mëkatet Jetekilu, mbështeten Mbështeten te teuhidi edhe Te mosbamja e shirkut Tha mos ju kallëzo Mirëpo Abdullah ibn Mesudi Dikush munet me thonë Pse e ka tregue Pse e ka tregu këta E ka tregue nga kaptina e mosfshehjes dituris E ka tregu para se me vdek Mos me fsheh diturin Mos me fsheh a tut se mos me fsheh Diturin edhe na ka kallëzue Neve Këtë këtë hadith të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam andaj këtë hadith dijetarët kanë thënë është një hadith shumë madhështor të cilat neve na përgëzon na përgëzon edhe në tjetrën anë na mëson diçka se çështja më e madhe pse Allahu xhallahu ala ka kriju është tauhidi dhe mos i bëj Allahu shirk. Ngase Allahu xhallahu ala është i pasur, nuk ka nevojë që na me i lan gjynahet. As nuk ja shtojnë Allahut xhelle ve ala pasurinë nëse na i bojna ibadet dhe as nuk e mangshojna Allahun xhelle ve ala nëse na i bojna mëkat atij. Mirëpo Allahu te barake ve teala dëshiron prej neve me pa frigë zemrat tona dhe me ju përmbajt asaj çka Allahu e don dhe me me i kry ato çka Allahu te barake ve teala na ka urdhnue në gjuhën e pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem. Edhe me këta e përfundojna, pastaj hoxha në vazhdim i ka nxjerrë disa çështje nga këto ajete të cilat i kena përmend prej në fillim të librit dhe nga ky hadith i pejgamberit alayhis salam i përmendna inshallah ligjëratën e ardhshme lusim Allahun te bareke ve teala të na furnizojë me dituri të dobishme na bëjë dobi në varr dhe në ahiret sallallahu ala nabiyina muhammedin ve ala alihi wa sahbihi ecmain